klausītāji! Tagad jūs dzirdēsiet raidījumu vairāk, tālāk, dziļāk ar kustību prosanktitāte. Labvakar, mīļie radio klausītāji! Ir pienākusi otrdiena, otrdienas vakars, un otrdienas vakarā kopā ar jums ir prosanktitāte raidījums vairāk, tālāk, dziļāk un tā veidotāji. Un šodien mēs studijā būsim Liliana Rīta. Un es Dita. Jūs jau zinat, mūsu raidījuma devīze ir, lai evaņģēlijas kļūst par dzīvi. Mēs ceram, ka pēc mūsu pārdomām arī mums iekritīs dziļi sirdīs evaņģēlija vārdi, un mēs mīlēsim vairāk Dievu un cilvēkus, uh, Kustības dibinātājs Guljēmo Čakvinta ir teicis, būsim cilvēki, kuri izdzīvo vārdu, nevis cilvēki, kas to vienkārši klausās un uzreiz aizmirst par to. Mūsu raidījumā mēs, mūsu metodē ir trīs soļi. Mēs ieklausīsimies arī šīs svētdienas evaņģēlijā ar mīlestības skatienu, lai pēc tam to salīdzinātu ar savu, savu ikdienas dzīvi un arī apņemtos kaut ko mainīt savā dzīvē, un to mēs darīsim arī tagad esam aicināti atvērt savu sirdi Dievam, kurš vēlas atklāt savu mīlestību. Lai skan dziesma! Svētais gars nāc no gaismas, svētais gars nāc, svētais gars nāc, nāc, svētais gars. vējās, jaunās garā vējš. Nāc un dava man prieku, skriet kā Marijā, lai atrastu tevi pie kapā, nevis mirušo, bet augšām celtu dzīvu. Svētais, asaras, tāpat kā tu izdarīji ar Marijas asaras, lai redzētu skaidri un redzētu tevi augšām celušos. Svētais gars nāc, nāc, svētais gars nāc, nāc, mēs lūdzam tevi nāc sirdis nes svētais gars nāc. Svētais gās, piepildī mūs ar tavas augšam ceršanos prieku, kas nezina laiku, jo ir mūžīgi. gaisnais garsno. Svētais gārs, paliec pie mums, jo ir vakars. Apgaismo mūsdienu pasauli. Dāvā mums savu mieru, to mieru, ko tu devi apustuliem, kad tu augšām cēlies. Amen. Svētais Mēs aicinām arī jūs, radio klausītāji, piebiedroties mums. Jūs varat sūtīt īsiņās tos vārdus, teikumus, kas uzrunās jūs no šīs svētdienas evaņģēlī, ko mēs lasīsim. Jūs varat atvērt mieram tūlīt grāmatiņu, atvērt nākamās svētdienas evaņģēlī, vai arī paņemt bībeli un atvērt svētā Jāņa evaņģēlī 20. nodaļu no 1 līdz 9 pantam un būt kopā ar mums. Telefona numurs, uz kuru jūs varat sūtīt savas SMS, ir 266. 77, 272, lai evaņģēlijas kļūst par dzīvi. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlī, ko uzrakstījis Svētais Jānis. Pēc Jēzus augšām celšanās nedēļas pirmajā dienā Marija Magdalēna agri no rīta, kamēr bija vēl tumšs, atnāca pie Kristus kapa un ieraudzīja, ka akmens no kapa ir atvelts. Tad viņa skriešus devās pie sīmeņa Pētera un pie otra mācekļa, kuru Jēzus mīlēja, un viņiem sacīja: Kungs ir paņemts no kapa, un mēs nezinām, kur viņš ir nolikts. Tad Pēters un tas otrais māceklis izgāja ārā un devās uz kapu. Viņi abi skrēja reizē, tomēr šis otrais māceklis aizskrēja ātrāk un pie kapa nonāca pirmais. Pieliecies viņš ieraudzīja noliktus audeklus, bet iekšā negāja. Pēc tam viņam sekodams atnāca arī Sīmens Pēters un iegāja kapā un redzēja noliktos audeklus un sviedrautu, kas bija uz viņa galvas noliktu nevis kopā ar audekliem, bet atsevišķi satītu vienā vietā. Tad arī otrais māceklis, kas pie kapa bija nonācis pirmais, iegāja iekšā un redzēja un ieticēja. Jo līdz tam viņi vēl nebija sapratuši rakstus, ka Kristum vajadzēja piecelties no miroņiem. Tie ir svēto rakstu vārdi. Slava Kristu! Un esam klāt pie mūsu raidījuma pirmā soļa, kas ir mīlestības skatiens. Mēs šajā solī padalāmies ar tiem vārdiem, kas mūs uzrunāja. Tas var būt viens vārds vai viens teikums, mm, pie kuriem mēs vēlētos īpaši apstāties. Lieliene. Jā, mani uzrunāja eh, šoreiz tiešām tiem eh, cilvēku vārdi gan Marija Magdalēna, Pēteris, un tad otrais māceklis, nezināms vārds, bet nu, otrais māceklis. Un tad um, darbība vārdi arī ieraudzījās, krēja iekšā, ie, iegāja vai negāja. Nu tā. Rītiņ, man jūs runāja pirmajā dienā, pēc Jēzus augšāmcelšanas nedēļas, agri no rīta, kā viņa skrieša devas pie Simona Pētera, un abi skrēja reize, un arī tie pēdējie vārdi, ka Kristum vajadzēja piecelties no mironiem. Mani uzrunāja mm, vārdi, redzēja akmeni <clears throat> noveltu no kapa, mācekļa, ko Jēzus mīlēja, redzēja un ticēja, jo viņi vēl neizprata rakstus. Un mēs atgādinām jums, dārgie radioklausītāji, ka arī jūs varat mums pievienoties šajās pārdomās, rakstīt īsiņās, sūtot to, kas uzrunāja jūsu telefona numuru 266, 77, 272 Jums ir dots mazliet laika apdomāt šos vārdus un sūtīt tos dziesmas laikā, kas skanēs. In resurrecțiune tu vă Criste, cel eternal atentor. In resurrecțiune tu vă Criste, cel eternal atentor. Din resurrecțiune tu mă, Criste, cel eternal tântor. Din resurrecțiune tu mă, Criste, cel eternal tântor. Din resurrecțiune tu mă, Criste, cel eternal tântor en resurrección tuvo Cristo cel eterno tentur. Un dosimies pie otrā soļa, kas mūsu raidījumā ir gudrības apgūšana, kurā mēs salīdzinām dzirdēto vārdu, kas mūs uzrunā ar pretrunām vai mīlestības trūkumu mūsu personīgajā, kopienas vai sabiedriskajā dzīvēm Dievs vēlas, ka mēs atpazīstam tās situācijas, kad mēs neatbildam uz viņa mīlestību, uz aicinājumu mīlēt viņu un brāļus. Rītiņ. E, tad ir svarīgi arī teikt, ka šodien ir otra diena klusa nedēļā, bet e, mēs e, e, iesim uz lieldienām. Un mēs zinām, ka klusa nedēļā esam aicināti vairāk pārdomāt, uz Kristus ciešanas un kontemplēt Jēzu pie krustā. Bet e, mēs zinām, tāpat kā Svētais Pāvils mums māca no viena no vienam vēstules, kā viņš rakstīja, un sacīja mums, ka e, Jēzus, Jēzus ciešanas, ja mēs skatāmies tikai uz Jēzus ciešanas, nav, e, nav jēga, bet mēs redzam, ka Jēzus Kristus ciešanas ir ļoti nozīmīgi mums, tāpēc, ka viņš uzvarēja nāvi un augšām cēlies. Tad eh, mēs zinām, ka šo raidījumu atkal skan tiešām lieldienas svētkos vedienā. Un tad par to mēs arī e, kontemplēsim kopā un pārdomāsim par e, šo lasījumu tiešām lieldienas e, no rīta l-assijumu. Un ir zvarīgi jari eh, ka mezivojam tagad šajā klusa nedēļā eh, pārdomāt, ka eh, vis, visas Jēzus ciešanas ved uz augšām celšanas, uz, uz cerību, uz vislielāko mīlestību, kā uzvarēja. Un tad par to mani uzrunāja, ka pēc Jēzus augšām celšanas nedēļas pirmajā dienā Marijā Grinorītā, Marijā Magdalēnā Grinorītā gāja, um, lai uh, e, apmeklēt uh, e, Jēzus kapu. Tad uh, e, svarīgi agri no rīta un pirmajā dienā. Protams, pirmajā dienā atgādina mums tiešām Kristus augšām celšanas. Uh, وناقر نوريتا eh, eh, man yoti yuzrunāja, jo eh, ir visdārgākās stundas diena. To arī mums mācās daudz zvētajiem, jo agri no rīta vairāk esam ar vairāk spēku, un tad mēs varam arī vairāk meklet Kristu. Un xiagri norita manijat gadina jarino vezza deriba eh, grammato dziesma sno dziesma kad eh, liga vajna eh, eh skrijena la japmeklet liga vajnis. Un tas mēs zinām, ka dziesma sno dziesma tiešām palīdz mums kontemplēt eh, eh, mūsu dvēsele dialogako par Kristu. Un Jēzus ir mūsu ligavainis, baznīca ir mūsu ligavaina. Un mēs skrienam agri no rīta, lai būtu kopā ar Dievu. Un Marija to gribēja e, būt kopā ar Kristu, kā tikko nomira, un viņa gribēja būt tur. Bet mēs zinām, kas notika. E, kā akmens, viņa atradīja, ka akmens no kapa ir atvelts. Un tas akmens ir arī ļoti nozīmīgi, jo akmens ir pats e, mūsu ikdienas problēmas, visu to, kas nepalīdz man, nepalīdz mums būt vienoti ar Kristu. Un man ir vajadzīgs, kā e, šis akmens tiešām e, būtu vaļā, Eh, lai es varētu eh, satikt ar Kristu, Kristus, kas ir augšām cēlies. Un, eh, un par to ir vajadzīgs skriet. Skriet nozīmē atstāt visu to, kas traucās mm, mana dzīve, mana dvēsele, lai būtu kopā ar Kristu. Un lai visu to, ka es daru, es daru e, Kristus vārdā. Unlaj dar it-tutur vajadzik jelik tmalax xis akmens, laj Kristus kassirawk xamcel jes arvjen vajrak euh, para da mums, tapat ka vinx para di apostuljem, tapat ka vinx para di Marija Magdalena, tapat ka vinx euh, para di musu baznita stevi euh, maca mumsari djeva matej. Un tad Man ir vajadzīgs skriet, bet tas skriešanas nenozīmē, ka uh, skriet visu laiku, lai darītu kaut ko, bet tā ir saistīta ar mana iekšējā dzīve e, un atstāt visu to, kas nepalīdz man būt kopā ar Dievu. Un mēs zinām, ka Kristus augšām celšanas ir arī e, eh, zveta gara davana, un Un tas palīdz mums arī arvien vairāk e, šis e, Kristus augšām celšanas noslēpums būt tiešām kopā ar trīsvienīgais Dievs, jo Jēzus piepildīja un izpildīja visu to, ko Dievs tevs gribēja, un par to tagad viņš uzvarēja arī nāvi un ir augšām cēlies. Un tad, lai e, lieldienas būs tas laiks, kā mēs atjaunosim arī mūsu, um, um, mūsu, kad mēs bijām kristīni, mūsu kristības, mēs to darām arī mm, Lieldienas vigīli ar visu baznīcu, mēs to atjaunosim, lai mēs patiešām pēc tam um, apliecinām, ka mūsu ticība ir tik skaista, ka mūsu krist, ticības centrs tiešām Kristus, kas numira un aug, ir augšām ceļies par mani, par mums visiem. Un ka mēs apliecinām, ka Kristus bija vajadzīgs tiesam piecelties no mironiem, lai mēs varam dzīvot jaunu dzīvi ar cerību, ar mīlestību. Liliana? Jā, Mani uzrunāja tie cilvēki, kas mums ir šajā fragmentā. Un it īpaši Marija Magdalēna, Pēteris un uh, otrais māceklis. Māceklis, ko Jēzus mīlēja. Um, nu, kāpēc? Tāpēc, ka es um, redzu šajā tekstā, ka um, ir piedāvāts, kā dzīvot ticībā. Um, tiešām šeit mēs redzam, Jēzus jau augšām cēlies. Mēs esam vēl, kā Rīta teica, mēs esam joprojām klusā nedēļā, bet nu, mēs pārdomāsim jau šo fragmentu, kas būs jau svētdien, dienas laikā. Un um, redzam, kā, kā cilvēki dzīvoja savā ticību, kā ticībā ir ceļš. Un uh, katram, katra cilvēkam Katram cilvēkam ir savs ceļš. Uh, Marija Magdalēna, piemēram, viņa nebaidījās, viņai ir drosme uh, iet agri no rīta, kad ir vēl tumšs. Um, tumsība man atgādina arī, kad, mēs, kad es neredzu, es neredzu un es ticu. Um, tad uh, Marija Magdalēna skriena, atnāca pie kapā un tad ieraudzīja. Eh, un viņa negāja iekšā. Viņa palika tur un uzreiz, un tas ir arī interesanti. Vai viņa ticēja vai neticēja, viņa pamanīja, ka Jēzus nav tur, un viņa skriena pie uh, apustuļiem. Un, uh, tā nozīmē, ka viņa kļuva par uh, Pirmais cilvēks, par pirmo cilvēku, kas sludina arī uh, Eh, Jēzus augšām sēšanos. Um, bet eh, vai viņa jau ticēja, to mēs nezinām. No nu, otras puses mums ir Pēteris un uh, otrais māceklis, un tie gan skrien uz, uh, uz kapu. Um, un ir interesanti redzēt šajā īsā, īsā fragmentā, cik daudz reizes ir skriet, um, skrien ātrāk, aizskrienā ātrāk, um, un uh, iet gājā, negājā iekšā. Um, man šķiet, ka tas ir visas uh, ticības mm, ceļš, ceļi. Uh, Pēteris, piemēram, uh, mēs redzam, ka nu, viņš skrien, bet uh, ticībām, nu, viņa ticībā ir nogurušā. Uh, Un um, viņš ir tas, kas uh, arī nodeva um, savā ziņā Jēzu, un tad viņš ir lēnāks par, uh, par um, mācekli, kas, kas mīlēja, kas zināja, ka viņš ir mīlēts. Pēteris to piedzīvos pēc, pēc tam, kad viņš saņem arī uh, piedošanu, Jēzus piedošanu, uh, tad uh, viņš varēs arī sludināt un skriet ātrāk. Bet uh, šajā brīdī nē, uh, viņa ticībā skar vēl tas uh, nodevības uh, pazīmes, un, uh, un nu, viņš ir lēnāk. Um, otrais māceklis, viņš, um, viņš ir mīlēts, un viņš zina to, viņš palika pie krusta, uh, Um, un tad viņi, viņiem ir jau tā, tāda jauna ticība. Un viņam nevajag iet iekšā uzreiz, viņš tic arī no ārpuses. Uh, tā nozīmē arī, kad, kad mēs mīlam uh, cilvēku, mums nevajag daudz ko runāt ar viņu, lai saprastu, ko viņš dzīvo, ko, kas viņam ir sirdī. Um, un tad man nākā domāt, nu, kur ir mana ticība, vai es ticu tāpat kā Marija Magdalēna, vai Pēteris, vai otrais māceklis, vai es uh, skrienu un kādā atrumā arī. Um, Tas nav tas skriešanās, kā Rīta teica, nu, e, skriet tāpēc, ka mums ir darīšanas un tā. Nē, tas ir tiešām meklēt Jēzu, kur viņš ir. Un dažreiz varbūt, ka nevajag skriet, bet, nu, vajag palikt. Tāpat kā um, divi mācekļi, Emmausa mācekļi teica, Jēzus paliec ar mums, tad paliktā ar Jēzu. Un tas ir arī uh, um, uz to, ko mūs aicina liturģijā šajā nedēļā, tiešām palikt ar Jēzu, ar Jēzu ciešākā veidā, lai izdzīvotu līdzi uh, to, ko viņš izdzīvos. Paldies, Liliana! Mm, es mazliet padalīšos, kas mani uzrunāja, redzēja akmeni no kapa noveltu. Es to vairāk šajā raksturvietā saredzēju kā tādu ka notikumu, kas ir noticis, kad akmens ir novelts, un, un, kā, un kā šie cilvēki, kas tur ir, uh, gan Marija Magdalēna, gan arī mācekļi, kas vēl bija klāt, kā viņi uz to reaģē un, un cik grūti viņiem ir noticēt, cik viņi ir nobijušies, satraukušies. Un, uh, viņi redz, bet īsti netic, vai, ne? vai arī ne, nespēja noticēt. Bet Jēzus mums ir teicis, tu ieteicēji tādēļ, ka man redzēja svētīgi tie, kas neredzēja. Ja? bet ticēja. Ka bieži vien tas, ko mēs uh, redzam, nu, nekādā mērā nav attiecināms uz ticību. Un vēl man uzrunāja, ka māceklis, ko Jēzus mīlēja, tas man tā lika padomāt, kā vai tad Jēzus jau droši vien mīlēja visas, vai ne? <laughs> Bet ir tā pieminēts, ka varbūt tā iemīlēja ja Jēzus kādu mācekli, un tad man, ko, ko šis māceklis bija tādu izdarījis, ar ko viņš bija tādu mīlestību izpelnī, no, nopelnījis. Mans pārdoms bija par to, kas to varētu raksturot. Un es domāju, ka Jēzum noteikti ir prieks par mācekļiem, kas tiešām mācās, labi <laughs> mācās vai, vai klausās. Es tā to tā, tā, tā saklausīju. Un, un raksturiet, kas mani vēl pēdējie vārdi, kas man uzrunāja, bija, jo viņi vēl neizprata rakstus. Un, jā, varbūt tās cilvēciskās reakcijas ir tāpēc, ka tādas ikdienišķās situācijas cilvēkiem, kad cilvēki neizprot rakstus. Vai viņi kaut ko interpretē cilvēciski, piedēvē nēsošo, vai vēl sliktāk izplatīja kādas nesvētas tankas. Bet, um, jā, Jēzus šajā raksturvietā, šajā evanģēlīja raksturvietā ir, jo viņi vēl neizprata rakstus, ka viņam vajadzēja augšām celties. Tāds mans pārdoms. Jā, vēl es um, dalīties par to, ka uh, tas māceklis, ko Jēzus mīlēja, ir, eh, ir interesanti. Un arī nu, cilvēki, kas pēta Bībeli, to saka, ka um, ir skaisti īstenībā, ka nav vārds. Nu, tiešām Jānis. Mm -hmm. Kurš tieši jā? Kas, jā, jā, jā, uh, ko Jēzus mīlēja. Nē, mēs varam ielikt savu vārdu. Nevajag labi mācīties uz <laughs> desmit vai, vai uz deviņi. Nē, nē, nē. Jēzus mīl, un mēs esam tie uh, eh, iemīlēti. Jēzus mīl iemīlēti. Jā, cik skaisti. Un mēs esam klāt pie mūsu raidījuma trešā soļa, kas ir pravietiskais norādījums, un šajā solī mēs kopīgiem spēkiem pārdomājam tās lietas, kā mēs varam savā dzīvē īstenot šo dzirdēto Dieva vārdu, mēs pārunājam tos risinājumus, kā mēs šīs nedēļas laikā varētu izpildīt dievu gribu, dievu vārdu. Ritiņa. Es domāju, ka mm, saistīt ar to, kā arī pirms es mm, sacīju, um, um, ir vajadzīgs, ka tas skriešanas uh, palīdz mums kļūt uh, cerības uh, uh, nesēji, cerības veceļnieki. Un kāpēc arī sveceļnieki? Tāpēc, ka, kad mēs lasām arī sekvence pirms um, Alleluja, uh, Lildiena, Zvediena, un mēs to um, darām arī uh, līdz nākamā Zvediena, jo visa pirmā nedēļa, oktāva nedēļa ir, um, ir Lildienas baznīca aicina mums vinēt visu nedēļu. Un mēs arī atkal to otras vedienā arī lasīsim, lūksimies šī sekvence un um mēs zinām, ka ir rakstīts. Viņš ir mūsu cerība, to sacīja Marija Magdalēna. Viņš ir mūsu cerība. Tad um, arī šajā klusumā lēdēlā līdz, līdz vedienai, e līdz lildienam um, esam aicināti pārdomāt, ka eh, visas arī ciešanas, kas mēs redzam apkārt mums, ir karatūra, ir, ir terorisma akts, eh, tur ir, ir kara Āfrikā, ir, ir visur, ir Izraēla un tā tālāk. Un kā dažreiz it, it kā ir tumsība apkārt mums, bet mūsu sirdī deg Kristus mīlestība. Jo tāpat, kā Lilija teica, tā otrais māceklis ir katram no mums, un Jēzus teikt mums, es tevi mīlu. Jēzus mums mīl, mums mīl no krusta, mums mīl, kad viņš ir augšām ceļies, vienmēr viņš mums mīl. Tad, lai mēs klusim, um, cerības vecelnieki, un tā ir arī tēma uh, jubilejas gads, kas uh, nakamgad mēs vinesim kopā un pāvests izvēlēja tiešām to te, šo tēmu. Klusim zve, uh, e, cerības vecelnieki. Tā ir mūsu cerība, Kristus kas ir augšām cēlies, kas uzvarēja nāvi, ir mūsu cerība, un tā paliks mūsu sirdī. Arī jā, ir tumsība apkārt mums, bet mēs kļūsim šīs veces, cerības veces, kas apgaismo apkārt mums. Jā, um, es centīšos um, tāpat kā Marija Magdalēna vai Pēteris vai otrais māceklis meklēt Jēzu uh, savā ikdienā dzīvē, lai paliktu ar viņu un tad lai sludinātu, ka viņš ir šeit, viņš ir um, tagad šeit, viņš mīl tagad un, uh, un šeit šodien. Tas nozīmē, ka uh, ne tikai viņš ir augšām ceļies, pirms 2000 gadiem, bet uh, viņš ir augšām sēļies šeit šodien. Paldies! Mana pārdoma ir par to, kas varētu būt tas akmens, kuru mums ir jāļauj nevis mums pašiem, bet Dievam, Dieva spēkā novelt mūsu dzīvē šajos augšām celšanos svētkos. Paldies, mīļie radio klausītāji, mūsu raidījums ir noslēdzies un uh, joprojām aicinām ziedot radio Marijai pa tālruni 900-0769, tā kā radio Marija nekomerciāla radiostacija un vai jauniešu vakars būs? Jā. Un mm -hmm. rītdien, ja? Tad rītdien, jā. Jā, rītdien, kl mhm. klusajā trešdienā būs arī prosanktitāte jauniešu vakars jūsu prosanktitāte centrā, ja? Jā. Mm -hmm pulkstens pusseptiņos. Tie, kas tiek laipni aicināti. Paldies jums, radio klausītāji, lai skan noslēguma lūkšana. Kungs, atņem man šo akmens sirdī, izrauno manis šo sadrumojušo sirdī, iznīcini šo neapraidzīto sirdī, dod man jaunu sirdī, miesasirdi, tiru sirdi. Tu sirds attiritais, un tiru sirjun milotais, jeniem manu sirdi, iemājo tajā. Apskāj to un mierini. Esi augstāks par visām virsotnēm. Esi dziļāks par manu dvēseli. Tu esi visa skaistuma paraugs un visa svētuma paraugs izgriezno manu sirdī pēc savā tēla, izveido to ar tavas žēlastības kalti. Dievs, mana sirds un mans mantojums. Ak, Dievs, mana mūžīgā laime. Šis noslēguma lūkšana ir eh, rakstīt eh, Baldovino di Canterbury. Amen. jūras svētuma dzīvais paraugs. I'll come on. sabia ens